Trešā lekcija Mūsdienu skolotājam fonā visam, ko viņš uzsāk saistībā ar skolu, vajadzētu būt aptverošam uzskatam par kosmosa likumiem. Pats par sevi saprotams, ka tieši mācīšana zemākajās klasēs, skolas pamatpakāpē, prasa skolotāju dvēseles kopsakaru ar cilvēces visaugstākajām idejām. Kā ļaundabīgs skaitējums līdzinējā skola konstitūcijā ir tas – kad zemākās pakāpes skolotāji tur zināmā, es gribētu teikt, atkarībā, proti sfērā, kur viņa eksistence liekas mazvērtīgāka nekā augstāko skolas pakāpju skolotāja eksistence. Man, protams, šeit nav jānododas runāšanai par šo sociālā organismu garīgās daļas vispārējo jautājumu. Taču ir jāvērš jūsu uzmanību uz to, ka nākotnē visam, kas pieder pie skolotāja kopības – ir jābūt līdzvērtīgam, un sabiedrībā ir jābūt spēcīgai sajūtai, ka zemāko pakāpju skolotājs ir caur un cauri līdzvērtīgs, arī attiecībā uz viņa garīgo konstitūciju, augstāko skolas pakāpju skolotājam. Tāpēc jūs neizbrīnīs, ka mēs šodien norādām tieši uz to, kam jābūt visas mācīšanas fonā, arī zemākajās pakāpēs, ko dabiski tieši bērniem lietot nevar – bet par ko skolotājam noteikti ir jāzina, jo citādi mācības nevarētu būt sekmīgas. Mācībās mēs sniedzam bērnam no vienas puses dabas pasauli, no otras puses garīgo pasauli. Mēs kā cilvēki caur caurēm esam no vienas puses radniecīgi dabas pasaulē, no otras puses radniecīgi garīgajai pasaulē. Cik tālu esam cilvēki šeit uz zemes, esam fiziskajā laukā un piepildām mūsu esamību starp dzimšanu un nāvi. Bet mūsu laikā tieši psiholoģijas atziņas ir kaut kas ļoti vāji izveidots. Proti psiholoģiskā izziņa cieš no tā baznīcas dogmatiskā secinājuma pēcdarbības, kuru pieņēma 869. gadā, un kurš aptumšo kādu sanāku, uz instinktīvu izziņu balstītu ieskatu, ka cilvēks iedalās fiziskajā ķermenī, dvēselē un garām. Šodien gandrīz visur, kur jūs dzirdat runājam par psiholoģiju, var dzirdēt tikai par cilvēka būtības divdalījumu. Jūs varat dzirdēt runājam, it kā cilvēks sastāvētu no miesas un dvēseles, vai no ķermeņa un gara, kā nu to, kuro reizi grib nosaukt. Un tad aplūko ķermeņi un miesu, un tāpat garu un dvēseli kā gluži viennozīmīgus – Gandrīz visas psiholoģijas ir celtas uz šiem maldiem par cilvēka būtības divdalījumu. Pie patiesa ieskata cilvēka būtībā nevar nonākt, ja pielieto kā visur derīgu tikai šo divdalījumu. Tāpēc pamatā gandrīz viss, kas šodien parādās kā psiholoģija, ir pilnīgi diletantisks, dažreiz arī tikai spēle ar vārdiem – Vispār tas balstās uz lieliem maldiem, kas ir kļuvuši tik lieli tikai 19. gadsimtaņa otrajā pusē, jo ir nepareizi saprast kāds īstenībā liels atklājums, kas ir saistīts ar fizikas zinātni. Jūs jau zināt, ka brašie, heilbronieši, savas pilsētas vidū ir uzstādījuši pieminekli vīram, kuru viņa dzīves laikā tie iespundēja vaiprātīgo namā – Julius Robert Mayer un jūs zināt, ka šī personība, ar kuru šodien pats par sevi, protams, helbronieši ļoti lepojas, ir saistīta ar tā saucamo enerģijas jeb spēka saglabāšanās likumu. Šis likums nosaka, ka visu pasaules telpā esošo enerģiju, jeb spēku summa, ir konstanta, ka šie spēki tikai pārveidojas, tā ka kāds spēks parādās vienreiz kā siltums, citreiz kā mehāniskais spēks un tam līdzīgi. Bet šādā formā Juliusa Roberta Meijera likumu ietērp tikai tad, ja to pamatīgi aplam izprot. Jo viņam tā bija nodarbošanās ar spēku metamorfozes atklāšanu, bet nevis ar abstrakta likuma uzstādīšanu, kāds ir likums par enerģijas nezūdamību. Kas, apskatot lielāku obstakarā, ir šis enerģijas jeb spēka saglabāšanās likums kultūrvēsturiski? Tas ir tas lielais šķērslis vispār saprast cilvēku. Jo proti tikko nodomā, ka spēki tiešām nekad nerodas no jauna, tā vairs nevar nonākt pie cilvēka patiesās būtības izziņas. Jo šī patiesā cilvēka būtība tieši ir tā, ka caur to nepārtraukti tiek veidoti jauni spēki. Tomēr kopsakarā, kādā mēs dzīvojam pasaulē, cilvēks ir vienīgā būtne, kurā tiek veidoti jauni spēki – un kā jūs vēlāk vēl dzirdēsiet, pat jaunas vielas. Bet tā kā šodienas pasaules uzskata šādus elementus, kas ļautu cilvēku atzīt pilnībā, vispār negrib sevi uzņemt. Tad tas nāk ar šo spēka saglabāšanās likumu, kas zināmā nozīmē arī netraucē. Ja apskata tikai citas dabas valstības, minerālu, augu un dzīvnieku, bet kurš izdzēš katru patiesu izziņu, ja grib tuvoties cilvēkam. Kā skolotājiem jums būs nepieciešams no vienas puses darīt skolēniem saprotamu dabu, no otras puses vadīt viņus uz zināmu garīgās dzīves uztveri. Ja nav pazīstams ar dabu, vismaz zināmā pakāpē, un ja nav attiecība ar garīgo dzīvi, tad cilvēks nevar šodien arī iekļauties sociālajā dzīvē. Tāpēc vispirms pievērsīsim mūsu skatienu ārējai dabai. Ārējā daba vēršas pie mums tā, ka tai pretī nostājas no vienas puses mūsu priekšstatu, domu dzīve, kas, kā jūs zināt, ir tēlainas dabas, kas ir sava veida atspoguļojums no pirmzimšanas dzīves, un no otras puses dabai pievēršas tas viss, kas ir gribas veidīgas dabas, kas kā dīglis norāda uz mūsu pēcnāves dzīvi. Šādā veidā mēs vienmēr esam pievērsti dabai. Protams, sākotnēji tas var likties kā dabas – iedalīšana divās daļās, un tas arī ir cēlonis maldiem par cilvēka divdaļību. Pie šī jautājuma mēs vēl atgriezīsimies. Ja mēs stāvam pretī dabai tā, ka pievēršam tai mūsu domu pusi, mūsu priekšstatu pusi, tad mēs īstenībā no dabas aptveram tikai to, kas dabā ir nepārtraukta miršana. Šis ir ārkārtīgi svarīgs likums. Lai jums tas ir pilnīgi skaidrs – lai cik skaistus dabas likumus, kas ir atrasti ar saprāta palīdzību, ar priekšstatīšanās spēku palīdzību jūs arī neatklātu, šie likumi vienmēr attiecas uz to, kas dabā atmirst. Pavisam ko citu nekā šos dabas likumus, kas attiecas uz miršanu, uzzina dzīvā griba, kura pastāv kā dīglis, kad tā pievēršas dabai. Te jūs vēl pildīti ar dažiem labiem priekšstatiem, kuri ceļas no tagadnes un tās zinātnes maldiem, sadursieties ar īpašām jūsu saprāta grūtībām, kas mūs vispirms mūsu maņās visu 12 maņu apjomā saist ar ārpasauli. Tam nav izziņas, bet gan gribas veidīgs raksturs. Mūsdienu cilvēkam šī atziņa īstenībā ir pavisam pazudusi, tāpēc viņš sajūta to kā kaut ko bērnišķīgu – lasot Platonu, ka redze pamatojoties uz to, ka no acīm uz priekšmetiem stiepjoties sava veida taustekļi. Protams, šos taustekļus nevar atklāt ar jutekliskiem līdzekļiem, bet ka Platons tos apzinājās, tas tieši pierāda, ka viņš bija ielauzies pārjutekliskajā pasaulē. Tiešām, kad mēs skatāmies uz lietām, nenotiek nekas cits kā līdzīgs process, tikai smalkāka veida – kā tam, kurš norisinās, kad mēs lietām pieskaramies. Ja jūs, piemēram, pieskaraties krīta gabalam, tad tas ir fizisks process, kas pavisam līdzīgs tam garīgajam procesam, kurš norisinās, kad jūs sūtāt ēteriskos spēkus no acīm, lai priekšmetu uztvērtu ar redzi. Ja mūsdienās cilvēki vispār spētu novērot, tad viņi varētu iegūt šo patiesību dabas novērojumos. Ja jūs, piemēram, paskatāties uz zirga, uz āru izvirzītajām acīm, tad jums radīsies sajūta, ka vienkārši savu acu novietojuma dēļ zirgs pret savu apkārtni atrodas citādākā stāvoklī nekā cilvēks. Kas tam ir pamatām, es jums vislabāk varu izskaidrot pieņemot šādu hipotēzi. Iedomājieties, ka jūsu abas rokas būtu izveidotas tā, ka būtu neiespējami rokas salikt kopā priekšā – tā ka roku dēlmi nekad nevarētu priekšā pārtverties. Eiritmiski jums vienmēr būtu jāpaliek pie A, jūs nekad nevarētu nonākt līdz O. Pretestības spēka dēļ būtu neiespējami salikt roku dēlums kopā priekšā. Bet zirgs attiecībā uz savu acu pārjutikliskajiem taustekļiem ir šādā stāvoklī. Viņš nekad nespēja ļaut saskarties kreisās acis taustekļiem – ar labās atstaustekļiem. Cilvēks, pateicoties savam acu izvietojumam, ir spējīgs nepārtraukti ļaut saskarties šiem savu acu taustekļiem vienam ar otru. Uz to pamatojas es sajūta, kas ir pārjutikliskas dabas. Ja mēs vispār nekad nebūtu spējīgi ļaut saskarties labajam ar kreiso, vai ja labā un kreisā saskarsmē būtu tik niecīga nozīme, kā tas ir dzīvniekiem – kas nekad nevar īsti savas priekšķepas, teiksim, salikt lūkšanai vai kaut kam līdzīgam garīgam, tad mēs arī nekad nenonāktu līdz sevis paša garīgotai uztverēji. Kas maņu uztverēm acī un ausī visur ir svarīgs, tas nav tik daudz pasīvais, tas ir aktīvais, tas, ko mēs ar gribu nesam pretī lietām. Jaunākajai filozofijai dažreiz ir bijusi nojausma – par kaut ko pareizu, un tad ir atrasti dažādi vārdi, kuri tomēr parasti pierāda, cik tālu ir līdz lietas apjēkšanai. Tā, loka filozofijas, lokālzīmēs ir šāda nojausma par gribas maņu dzīves aktivitātes izziņu. Bet mūsu maņu organisms, kurš taustas garšas un ožas maņās pavisam skaidri, rāda saistību ar vielmaiņu līdz pat augstākajām maņām un ir ar gribas raksturu. Tāpēc jūs varat teikt, cilvēks stāv, stāvot pretī dabai ar savu saprātu, pretī dabai un caur to uztver no tās visu, kas tajā ir nedzīvs un pielāgo šim nedzīvajam likumus. Bet kas šajā dabā paceļas no nāves klēpja, lai kļūtu par pasaules nākotni, to cilvēks uztver ar savu tik nenoteikti parādošos gribu, kas sniedzas līdz pat maņām. Padomājiet, cik dzīvības pilnas kļūs – jūsu attiecības ar dabu, ja tikko teikto kārtīgi ņemsiet vērā. Tad jūs teiksiet, kad es izeju dabā, man pretī mirdz gaisma un krāsas. Uzņemot gaismu un tās krāsas, es savienojos dabā ar to, kas tos sūta tālāk nākotnē. Un kad es atgriežos atpakaļ savā istabā un pārdomāju par dabu, izgudroju par to likumus, tad es nodarbojos ar to, kas dabā nepārtraukti mirst. Dabā nepārtraukta miršana un tapšana ir viena ar otru saistītas. Ka mēs uztveram miršanu, atkarīgs no tā, ka mēs nesam sevī pirmsdzimšanas dzīves atspoguļojumu, saprāta pasauli, domu pasauli, ar ko mēs varam uztvert dabā pamatā esošo nedzīvo. Un ka mēs varam uztvert to, kas no dabas būs nākotnē, ceļas no tā, ka mēs liekam dabai pretī ne tikai mūsu saprātu, mūsu doma dzīvi, bet gan, ka mēs varam likt tai pretī to, kas mūsos pašos ir ar gribas dabu. Ja cilvēks nevarētu kaut ko, kas viņam nepārtraukti paliek glābt no savas pirmdzimšanas dzīves cauri savai zemes dzīvei, ja viņš nevarētu glābt kaut ko no tā, kas viņam pirmdzimšanas dzīves laikā beigās ir kļuvis tikai par domu dzīvi – tad viņš nekad nevarētu nonākt līdz brīvībai. Jo cilvēks būtu saistīts ar mirušo un tajā acu mirklī, kad viņš to, kas viņā pašā ir radniecisks, ar nedzīvo dabu izsaukt uz brīvību. Viņš gribētu mirstošo izsaukt uz brīvību. Ja viņš gribētu izmantot to, kas viņu kā gribas būtni saist ar dabu, viņš tiktu apdullināts, jo visā, kas viņu kā gribas būtni saist ar dabu, viss ir vēl dīgļveidīgs – Viņš būtu dabas būtne, bet ne brīva būtne. Pāri šiem diviem elementiem, nedzīvā aptveršanai ar saprātu un dzīvā topošā aptveršanai ar gribu, cilvēkā ir kaut kas, ko tikai viņš un neviena cita būtne uz zemes nes sevī no dzimšanas līdz nāvei. Tā ir tīrā domāšana. Tā domāšana, kas attiecas nevis uz ārējo dabu, bet gan tikai uz to pārjuteklisko – kas ir cilvēkā pašā, kas padara cilvēku par autonomu būtni, par kaut ko, kas ir vēl pāri tam, kas ir zem mirušajā un pāri dzīvajā. Tāpēc, ja grib runāt par cilvēka brīvību, tad jāskatās uz šo autonomo cilvēkā, uz tīro, no maņām neatkarīgo domāšanu, kurā vienmēr dzīvo arī griba. Bet ja no šāda redzes viedokļa aplūkojat dabu pašu – Tad jūs teiksiet, es lūkojos uz dabu, manī ir miešanas plūsma, un manī ir jauntapšanas plūsma. Mirt tikt atkal dzemdētam. Šo kopsakarību jaunākā zinātne ļoti maz izprot, jo tai daba zināmā mērā ir viens vesels, un tā nepārtraukti sajauc mirstošo un topošo, tā, ka viss, ko šodien daudzajādi saka par dabu – un tās būtību ir kaut kas pavisam apjucis, samulsis, jo miršana un tapšana tiek nemitīgi sajauktas viena ar otru. Ja grib šīs abas plūsmas dabā skaidri atšķirt viena no otras, tad ir gan sev jājautā, kas notiktu ar dabu, ja šajā dabā nebūtu cilvēka. Šajā jautājumā jaunākā dabazinātne ar tās filozofiju pamatā ņemot ir lielā apjukumā – Iedomājieties, ka jūs uzstādāt īstam jaunam dabaszinātniekam jautājumu. Kas notiktu ar dabu un tās būtību, ja tajām nebūtu cilvēka? Viņš, protams, sākumā būtu nedaudz šokēts, jo viņam šis jautājums liktos dīvains, bet tad viņš apdomātos, kādu pamatojumu šī jautājuma atbildēšanai dod zinātne un teiktu. Tad uz zemes – būtu minerāli, augi un dzīvnieki, tikai cilvēka nebūtu. Un zemes attīstība no paša sākuma, kad zeme vēl pastāvēja kā kanta, laplasa miglājs, notiktu tā, kā tas ir arī noticis, tikai šajā attīstībā nebūtu cilvēka. Cita atbilde pamatā ņemot nevarētu rasties. Viņš varbūt varētu vēl piebilst. Cilvēks ar zemi un tā izmaina zemes virsmu Viņš konstruēja mašīnas un tā rada izmaiņas. Bet tas nav tik nozīmīgi attiecībā pret citām pārmaiņām, kas notiek dabā pašā. Dabas zinātnieks vienmēr teiktu, attīstoties minerāli, augi un dzīvnieki arī cilvēkam klāt nesot. Tas nav pareizi. Proti, ja cilvēka nebūtu klāt zemes evolūcijā, tad nebūtu lielākā daļa dzīvnieku, proti augstāk attīstīto dzīvnieku, jo lielākā to daļa ir radusies zemes evolūcijā tikai tādēļ, ka cilvēkam bija nepieciešams, es, protams, tagad runāju tēlēni, izmantot viņu elkoņus. Viņam vajadzēja noteiktā savas zemes attīstības pakāpē no savas paša būtības, kurā tolaik bija vēl kas pavisam cits, nodalīt augstākos dzīvniekus, vajadzēja tos atmest, lai pats varētu tikt tālāk. Es gribētu šo atmešanu salīdzināt tādajādi, ka saku, iedomājieties maisījumu, kurā kaut kas ir izšķīdināts, un tad iedomājieties, ka šī izšķīdinātā substance izdalās un nogulsnējas. Tā cilvēks savos agrākajos zemes attīstības stāvokļos bija kopā ar dzīvnieku pasauli, un tad vēlāk izdalīja dzīvnieku pasauli kā nogulsnes. Dzīvnieki nebūtu zemes attīstībā kļuvuši par šodienas dzīvniekiem, ja cilvēkam nebūtu bijis jākļūst tādam, kāds viņš ir šodien. Tātad bez cilvēkiem zemes attīstībā dzīvnieku formas un zeme izskatītos pavisam savādāk nekā tas ir šodien. Bet tagad pāriesim pie minerālu un augu pasaules. Te mums jābūt skaidrībā par to, ka ne tikai zemākās dzīvnieku formas – bet arī augu un minerālu pasauli būtu sen sastingušas, nebūtu vairs tapšanā, ja uz zemes nebūtu cilvēka. Un atkal ir nepieciešams pateikt šodienas uz vienpusīga dabas apskata balstītam pasaules uzskatam. Labi, cilvēki mirst, un viņu ķermeņi tiek sadedzināti vai aprakti un tādajādi atdoti zemei, bet tam nav nekādas nozīmes zemes attīstībā, jo ja zemes attīstība neuzņems sevī cilvēku ķermeņus – Tā varētu notikt tieši tāpat kā tagad, kad tā uzņem cilvēku ķermeņus. Bet tas nozīmē, ka vispār netiek apzināts, ka nepārtrauktā cilvēku līķa nodošana zemē, kas notiek, vienalga sadedzinot vai aprokot, ir reāls process, kas darbojas tālāk. Zemniecēm uz laukiem vēl skaidrāks nekā sievietēm pilsētā ir tas, ka raugam maizes cepšanā ir zināma nozīme – kaut arī tas tiek pievienots tikai nedaudz. Jūs zināt, ka maize nevarētu uzrūkt, ja mīklai nebūtu pievienots rauks. Tieši tāpat zemes attīstība jau sen būtu iegājusi savā beigu stāvoklī, ja tai nepārtraukti netiktu pievadīti cilvēku līķos, kur ir atdalīti no dvēseliski garīgā caur nāvi esošie spēki. Ar šiem spēkiem, ko zemes attīstība nepārtraukti saņem no cilvēka līķiem – Tas ir spēkiem, kur ir līķos, tiek uzturēta zemes evolūcija. Tādēļ vēl šodien minerāli var attīstīt savus kristalizācijas spēkus, kurus tie jau sen vairs nevarētu attīstīt bez šiem spēkiem. Tie būtu sen sabrukuši, būtu izšķīduši. Tādēļ augi, kuri sen vairs neaugtu, var augt vēl šodien, un arī attiecībā uz zemākajām dzīvnieku formām ir tāpat – Cilvēks nodod savā ķermenī esošo fermentu, līdzīgu raugam, zemes tālāk attīstībai. Tāpēc nav bez nozīmes, vai cilvēks dzīvo uz zemes vai nē. Tā vienkārši nav taisnība, ka zemes attīstība attiecībā uz minerālu augu un dzīvnieku valstību iet uz priekšu arī tad, ja tur nebūtu klāt cilvēka. Dabas process ir vienots, noslēgts, un cilvēks pieder pie tā, Cilvēku var pareizi izprast tikai tad, ja viņu pat nāvē redz iesaistītu kosmiskajā procesā. Ja jūs to pārdomājat, tad jūs nemaz vairs nebrīnīsieties, ka es saku arī šo. Cilvēks, nokāpjot no garīgās pasaules fiziskajā, saņem kā ietērpu savu fizisko ķermeni. Bet, protams, fiziskais ķermenis ir citādāks, ka to saņem kā bērns, nekā tad, kad kādā vecumā nomirstot no tās šķiras. Ar fizisko ķermeni kaut kas ir noticis. Kas ir noticis, tas var notikt tikai tāpēc, ka šo ķermeni caurauž cilvēka garīgi dvēseliskie spēki. Tiešām galu galā mēs ēdam to pašu, ko ēd arī dzīvnieki. Tas nozīmē, mēs pārveidojam ārējās vielas tā, kā tās pārveido arī dzīvnieki, bet mēs tās pārveidojam, iedarbojoties līdzi kaut kam, kā dzīvniekiem nav, kaut kam, kas nokāpj no garīgās pasaules, lai savienotos ar cilvēku fizisko miesu. Tāpēc mēs darām ar vielām kaut ko citu nekā to dara dzīvnieki vai augi. Un vielas, kuras cilvēka līķī tiek nodotas zemei, ir pārveidotas vielas. Tās ir citādas nekā cilvēka uzņemtās, kad viņš piedzima. Tāpēc mēs varam teikt, vielas, kuras cilvēks uzņem, un arī spēkus, kurus viņš dzimstot uzņem. Viņš atjauno savas dzīves laikā un atdot tos atpakaļ zemes procesam, pārveidotā formā. Pēc nāves zemes procesam atdotās vielas un spēki nav tie paši, ko viņš saņēma piedzimstot. Ar to viņš nodod zemes procesam kaut ko, kas caur viņu nepārtraukti ieplūst no pārjutekliskās pasaules fiziski jutekliskajā zemes procesā. Piedzimstot viņš nones sev līdzi no pārjutiklīskās pasaules kaut ko, ar to, ka viņš iemieso vielas un spēkus, kuri dzīves laikā veido viņa ķermeni. Šo kaut ko cilvēkam nomirstot saņem zeme. Tādējādi cilvēks nemitīgi ir starpnieks pārjutekliskā pilēšanai lejā uz juteklisko, uz fizisko. Jūs varat iedomāties, ka kaut kas nepārtraukti it kā līst lejup no pārjutekliskā uz juteklisko, bet šie pilieni zemē paliktu pilnīgi neauglīgi, ja tos neuzņemtu cilvēks un caur sevi kā starpnieku tos nenodotu zemē. Pilienus, kurus cilvēks uzņem piedzimstot, viņš pēc savas nāves atdod, un tā ir nepārtraukta zemes apaugļošana ar pārjutekliskiem spēkiem – Šie apaugļojošie pārjutekliskie spēki uztur zemes evolūcijas procesu, tāpēc bez cilvēku līķiem zeme jau sen būtu mirusi. Kad mēs tā esam ievadīti, nu mēs varam jautāt, ko dara nedzīvie spēki ar cilvēka dabu? Nāvi nesošie spēki, kur ir valdošie ārā, dabā, iedarbojas arī cilvēka dabām. Jo, ja cilvēks nepārtraukti nēdzīvinātu ārējo dabu, tai būtu jāatmirst. Tātad, kā valda šie nāvi nesošie spēki cilvēka dabā? Tie valda tā, ka cilvēks caur tiem izveido visus tos sadalījumus, izkārtojumus, kuri atrodas līnijā no kaula sistēmas līdz nervu sistēmai. Tas, ko kauli un viss ar tiem radnieciskais izveido, ir pavisam citas dabas nekā tas, ko izveido citas sistēmas. Mūsos ieskan nāvi nesošie spēki. Mēs atstājam tos, kādi tie ir, un tāpēc esam kaulu cilvēki. Bet mūsos vēl dziļāk iesniedzas nāvi nesošie spēki. Mēs tos pavājinām, un tāpēc esam nervu cilvēki. Kas ir nervs? Nervs ir kaut kas, kas nemitīgi grib kļūt par kaulu. Par kaulu kļūto aizkavē tikai tas, ka nervs ir saistīts ar cilvēka ne kalveidīgo vai nenervozo elementu. Nervs nemitīgi grib pārkauloties, tas ir spiests nemitīgi atmirt, tāpat kā kauli cilvēkā ir vienmēr lielā mērā atmirušais. Dzīvnieku kauliem šīs attiecības ir savādākas, tie ir daudz dzīvīgāki nekā cilvēku kauli. Tā jūs varat priekšstatīt vienu cilvēka dabas pusi, sakot, Nāvi nesošais starojums darbojas kaulu un nervu sistēmās. Tas ir viens pols. Nepārtraukti dzīvību devēji spēki, otra plūsma darbojas muskuļu un asins sistēmās un visā, kas tām pieder. Nervi tikai tāpēc vispār nav kauli, ka tie ir tā saistīti ar asins un muskuļu sistēmu, ka to – Tieksmei kļūt par kauliem asins un muskuļu sistēmas spēki darbojas pretī tā, ka aizkavēji nepieļauj šo kļūšanu par kauliem. Ja augot ir nepareizi saistīti kauli no vienas puses un asins un muskuļi no otras puses, tad rotas rahīts, kas ir traucējums kaulu pareizai atmiršanai caur muskuļu asins dabu. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka cilvēkā rodas pareizā miedarbība starp muskuļu, asins sistēmu no vienas puses un kaulu nervu sistēmu no otras puses. Kad mūsu acī iesniedzas kaut kas apslēpts no kaulu nervu sistēmas, kaulu sistēma atklājas un ienāk tikai tās pavājinājums. Acī rodas iespēja saistīt gribas būtību, kura dzīvo muskuļos un asinīs – ar priekšstatīšanās darbību, kura ir kaulu nēru sistēmā. Te atkal nonākam pie kaut kā, kam senākajā zinātnē bija nozīmīga loma, bet ko šodien zinātne izsmei kā bērnišķīgus priekšstatus. Taču gan jau jaunākā zinātne atkal pie tā nonāks, tikai citā formā. Vecie savā zināšanās vienmēr ir jutuši radniecību starp nervu smadzenēm, nervu substanci un kaulu smadzenēm, jeb kaulu substanci, un viņi domāja, ka ar kaulu daļu domā tāpat kā ar nervu daļu. Tā arī ir taisnība. Par visu, kas mums ir abstraktajā zinātnē, mums jāpateicas mūsu kaulu sistēmas spējām. Piemēram, kāpēc cilvēks var izveidot ģeometriju? Augstākajiem dzīvniekiem nav nekādas ģeometrijas. To redz no viņu dzīvesveida. Tās ir blēņas, ja daži cilvēki saka, varbūt arī augstākajiem dzīvniekiem ir ģeometrija. Varbūt to tikai nepamana. Cilvēks tātad izveido ģeometriju, bet kā piemēram viņš izveido trīstūra priekšstatu? Kas tiešām pārdomā šo lietu, kad cilvēks izveido trīstūra priekšstatu, tam liksies brīnumaini, ka trīstūri, abstrakto trīstūri, kura konkrētajā dzīvē nekur nav – cilvēks izveido tīri no savas ģeometriski matemātiskās fantāzijas. Atklāto pasaules norišu pamatā ir daudz nezināma. Iedomājieties sevi, piemēram, stāvam kādā noteiktā telpas vietā. Zināmos laikos jūs kā pārjutekliska cilvēciska būtne izdarāt savādas kustības, par kurām jūs parasti nekā nezināt, apmēram šādā veidā. Jūs virzāties – vienu gabaliņu uz vienu pusi, tad jūs virzāties vienu gabaliņu atpakaļ, un tad nākat atpakaļ uz savu vietu. Neapzināta līnija telpā, kuru jūs aprakstāt, tiešām beidzas kā trīstūra kustība. Šādas kustības tiešām pastāv, jūs tikai tās neustverat, bet tāpēc, ka jūsu mugurkauls ir novietots vertikāli, jūs esat plaknē, kurā šīs kustības notiek. Dzīvnieks nav šajā plaknē, viņa mugurkauls ir novietots citādi, tad šīs kustības netiek izdarītas. Tāpēc, ka cilvēkam viņa mugurkauls stāv vertikāli, viņš ir plaknē, kur šīs kustības tiek izpildītas. Apziņā tas nenotiek, ka varētu sev teikt, es te nepārtraukti dejoju trīstūrī, bet viņš uzzīmē trīstūri un saka, tas ir trīstūris. Patiesībā tā ir neapzināti izpildīta kustība, kura notiek kosmosā. Šīs kustības, kuras jūs fiksējat ģeometrijā, zīmējot ģeometriskas figūras, jūs izpildāt kopā ar Zemi. Zemē nav tikai tā kustība, kura tai ir pēc Kopernika pasaules uzskata. Tā ir vēl pavisam citas mākslinieciskas kustības, kuras nepārtraukti tiek izdarītas – un tiek izpildītas vēl daudzas citas komplicētas kustības, piemēram tādas kustības, kuras atrodas līnijās, kādas ir ģeometriskiem ķermiņiem – kubam, oktaedram, dodekaedram, ikosaedram un tā tālāk. Šie ķermeņi nav atrasti, tie ir īstenība, tikai neapzināta īstenība. Šajā un vēl citās ķermeņu formās – ir īpatnējas pieskaņas ar šīm cilvēkam neapzinātajām zināšanām. Tās tiek saņemtas tādajādi, ka mūsu kaulu sistēmai ir būtiska izziņa, bet jūs ar savu apziņu neaizsniedzat kaulu sistēmu. Tāpēc apziņa atmirst. Tā tiek tikai reflektēta ģeometrijas tēlos, kurus cilvēks izpildi kā attēlus. Cilvēks tiešām ir ļoti iesaistīts kosmosā, Veidojot ģeometriju, viņš atveido kaut ko, ko viņš pats dara kosmosā. Tā no vienas puses mēs ieskatāmies pasaulē, kura ietver arī mūs, un kur ir nepārtrauktā atmiršanā. No otras puses mēs ieskatāmies visā tajā, kas attiecas mūsu asins muskuļu sistēmas spēkos. Tas ir nepārtrauktā kustībā, nepārtrauktā svārstībā, nepārtrauktā tapšanā un kļūšanā – Tas ir pavisam dīgļveidīgi, tur nav nekā nedzīva. Mēs apturam sevī miršanas procesu un tikai kā cilvēki varam to apturēt un mirstošajā ienest topošo. Ja cilvēki šeit uz zemes nebūtu, tad gan miršana būtu izplatījusies visā zemes procesā un zeme kā viens kopums, veselums būtu pārgājusi lielā kristalizācijā. No tā nebūtu saglabājušies atsevišķi kristāli. Mēs izraujam atsevišķus kristālus no lielās kristalizācijas un uzturam tos, kamēr tie ir vajadzīgi mūsu cilvēku evolūcijai. Bet ar to mēs uzturām dzīvu arī zemes dzīvi. Tātad mēs, cilvēki, esam tie, kas uztur zemes dzīvi darbīgu, kas nevar tikt izslēgti no zemes dzīves. Tāpēc viena no Eduarda von Hartmana kurš gribēja atbrīvoties no sava pesimisma, domām bija gan reāla, ka cilvēce kādreiz kādu dienu būs tik nobriedusi, ka visi cilvēki nogalinās paši sevi. Nav vajadzīgs arī nemaz vēl pievienot to, ko gribēja Hartmans no sava dabaszinātniskā pasaules uzskata ierobežotības, proti viņam vēl nepietiktu, ka visi cilvēki kādu dienu paši sevi nogalinātu, Viņš gribēja vēl arī visu zemi ar kādu lielu pasākumu uzspridzināt gaisā. Tas viņam nebūtu vajadzīgs. Viņam vajadzētu tikai iekārtot lielās pašnāvības dienu, un zeme lēnām uzietu gaisā pati no sevis, jo bez tā, ko zemē pārstāda cilvēki, zemes attīstība tālāk nevar notikt. Ar šo atziņu mums atkal sajūtveidīgi jācaurauž sevi – ir nepieciešams, lai mūsdienās šīs lietas tiktu saprastas. Es nezinu, vai jūs atceraties, ka savos pirmajos rakstos es vienmēr atgriezos pie domas, ar kuru gribēju nostādīt izziņu uz citas bāzes nekā tas ir šodien. Ārējajā filozofijā, kura sasaucas ar angloamerikānisko domāšanu, cilvēks īstenībā ir tikai pasaules vērotājs. Viņš ar savu iekšējo dvēseles procesu ir tikai skatītājs pasaulē. Ja cilvēks nebūtu, tā tiek domāts, ja viņš dvēselē atkal nepārdzīvotu to, kas ārā pasaulē notiek, tad taču viss būtu tāpat, kā tas ir. Tas tā ir dabas zinātnē attiecībā uz faktu attīstību, kurus es minēju, bet tas tā ir arī filozofijā. Šodienas filozofs ļoti labi jūtas kā skatītājs pasaulē. Tas ir tikai izziņas nāvējošajā elementā. No šī nāvējošā elementa es gribēju izziņu izvest, tādēļ es vienmēr atkal atkārtoju. Cilvēks nav tikai pasaules vērotājs, bet gan pats ir pasaules notikumu arēna, kurā vienmēr atkal un atkal norisinās lielie kosmiskie notikumi. Es vienmēr atkal esmu teicis, cilvēks ar savu dvēseles dzīvi ir notikumu vieta, kurā norisinās pasaules notikumi. Tā to var ieteikt arī filozofiski abstraktā formā. Un īpaši, kad jūs lasāt noslēguma nodaļu par brīvību manā rakstā, patiesību un zinātne, atradīsiet, ka šī doma ir asi uztverta, ka tas, kas notiek cilvēkā, nav kaut kas, kas ir līdzīgs pārējai dabai, bet gan, ka pārējā daba iesniedzas cilvēkā un ka tas, kas notiek cilvēkā, vienlaicīgi ir kosmiska norise – tā, ka cilvēka dvēsele ir notikumu arēna, kurā norisinās kosmisks, ne tikai cilvēcīgs process. Tas dabiski zināmās aprindās šodien vēl tiek grūti saprast. Bet necauraužoties ar šādiem uzskatiem nav iespējams būt īstam audzinātājam. Kas tad īstenībā notiek cilvēkbūtnē? Vienā pusē ir kaulu nervu daba – Otrā pusē ir asins muskuļu daba. Abu kopdarbībā nepārtraukti tiek no jauna radītas vielas un spēki. Ar to, ka cilvēkā pašā tiek no jauna radītas vielas un spēki, zeme tiek pasargāta no nāvis. Tagad jūs varat to, ko es tikko teicu, ka asinis saskarsmē ar nerviem izraisa vielu un spēku jaunradīšanu, apvienot ar to, ko es minēju iepriekšējā lekcijā, ka asinis nepārtraukti ir ceļā uz garīgumu un tiek no tā atturētas. Šīs domas, ko esam ieguvuši šajās divās lekcijās, sasaistīsim vienu ar otru un tad uz to balstoties iesim tālāk. Bet jūs jau redzat, cik maldīga ir doma par spēka un vielas saglabāšanos tā, kā tā parasti tiek izteikta, jo tā ir pretēji tam, kas notiek cilvēka dabas iekšienē un patiesai cilvēka būtības aptveršanai ir tikai šķērslis. Tikai atkal iegūstot sintētisko domu, ka tiešām no nekā nekas nevar rasties, bet ka kas viens var tikt tā pārveidots, ka tas zūd un kas cits rodas, un ka šī doma tiks nolikta domas par spēka un vielas saglabāšanās vietā, zinātnē tiks saglabāts kaut kas derīgs. Jūs redzat, kādā virzienā šis un tas kas dzīvo mūsu domāšanā, ir aplams. Mēs kaut ko uzstādām, kā piemēram likumu par spēku un vielu saglabāšanos un proklamējam to par pasaules likumu. Tam pamatā ir zināma mūsu priekšstatu dzīves, vispār mūsu dvēseles dzīves nosliece, vienpusīgi aprakstīt, kur pretī mums vajadzētu uzstādīt spriedumus, pieņēmumus tikai no tā, ko mēs attīstām savos priekšstatos. Tā piemēram jūs atradīsiet mūsu fizikas grāmatās likumu par ķermeņa necaurlaidību, kā aksiomu. Tajā vietā telpā, kur atrodas kāds ķermenis, tajā pašā laikā nevar atrasties neviens cits. Tas tiek pasludināts par vispārēju ķermeņu īpašību. Bet vajadzētu teikt, tie fiziskie ķermeņi vai būtības, kuri ir tādi, ka tajā Telpas vietā, kur tie atrodas tajā pašā laikā, nevar būt neviena cita līdzīgas dabas būtne, tie ir necaurlaidīgi. Jēdzienus vajadzētu izmantot tikai tam, lai norobežotu zināmu jomu no kādas citas, vajadzētu uzstādīt tikai postulātus un nedod nekādas definīcijas, kurām būtu prasība uz universālumu. Tā nevajadzētu uzstādīt arī likumu par spēku un vielas saglabāšanos – bet gan vajadzētu uzmeklēt, kādām būtībām šāds likums ir nozīmīgs. Tā tieši bija tieksme 19. gadsimtā – uzstādīt likumu un teikt, tas dar visam. Tā vietā, lai izmantotu mūsu dvēseles dzīvi, lai tuvotos lietām un novērotu, ko mēs ar tām pārdzīvojam.